أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا Jedan kaže, jedan džematija negdje davno preselio je, alaikum salam, kaže, ka merhaba? merhaba znači dobrodošli. Dobrodošli ja i vi zajedno ovdje Allahovu kuću. Ovdje u ove moje, naše, vaše mudrike koje ja volim. I ovdje često i navrnim. I navrnim, to sam i prije rata dok je bio ovdje car Efendija, Dino Efendija. Prije rata sam bio ovdje 90. 91. Bilo onda sve malo zapuštenije. Ovo je sad Evropa, ovo je nivo, ovo je ljepota. Vidite, mudrike znači prate ovaj trend svega ovoga, jer sigurno ovdje je podno sad sa ovim urađenom, nema više podnica, vidim dole WC i piše naslov, svidilo mi se, ostavi kako si zateku. To mi se svidjelo što sam to pročito dole. Da nas nauči malo redu, da vodimo računa, da budemo korektni, kulturni, civilizovani. Zahvaljujem se i Efendiji i njegovom džemalskom odboru, džematu na pozivu da ja večeras ovdje govorim o ovom danu prvom, prvom Muharremu. Ovo, je svjetni mjesec Muharrem, zabranjen mjesec za ratovanje još ima i tri sveta mjeseca. Znate koji su još tri sveta mjeseca? Zulkade, Zulhidže i Ređep. Nije Ramazan. Ramazan je poseban mjesec. E, djeco, vi ćete pokušati, ja ću vas morati nešto pitat, pa ćete vi mene slušati. Kad vas ja budem pitao nešto, ali neću vas džavo pitati, ako vas budem pitao, onda ću s razlogom pitati, da, bi me slušali, ako mognete nešto od mene možda da naučite, iako meni drago da vidim da je Fendija ovdje radi, on je mlad, pa može raditi, okupio ovu djecu i drago mi, ja sam to nekad čak i sliku, bio moj hađija kao deda Bajro, što deda Mraza, pa dodavo za Bajrame i za Novu godinu ovako ove pakeće, ali već i mene prošlo, znaš kako stariš, gubiš apetit za mnoge stvari da se radi. Pa sve ima svoje vrijeme kad se šta radi. Pa kad je truba i kad se truba, kad prođe možeš ti truba, to nije više zanimljivo. Pa i ovo, dok si mlad, radi projekte koje možeš već kad pođe insan ja bi jedino mogu ovdje doći iđu učiniti, kad govorimo o sam neće mi žena, evo, ne kamera snima, najozbiljnije, ne, ne, ne laže mi kad se šalim. Znači, kad se šalim, mislim, govorim, ne znam da li me vi prihvatili, ja bi sutra ovdje došao do penzije da budem vođa, do vaše fendije ovdje idemo malo na džadu, do zenice, da malo osjeti željezari miris dima. Vjerujete vi da bi se ja sad da dođem ovdje biti hođa? A toliko sam jaki popularan, ko zna gdje bi se mogao biti hođa. Ali evo, došao bi mudrike, zato što ovdje fin teren, ravno, visina, čista hava i volim što dalje od grada. Ne volim grad nikako. Nisam nikad molio, eto da ne bi da pođemo pričati nešto ozbiljno. Vi imate dobru Fendiju, ko zna da li bi mene primili? ja se već prodajem, a ne znam da li bi rekli štoš nam ti imamo mi mladog Fendiju. A jedino kad bi žene rekli, onda bi bilo dobro. Jer sam čuo u Njemačkoj, kad sam bio u jednom gradu, da ne kažem koji grad, tražili su, hoću čak su Hafize odbijali. I došao jedan džentlmen, ovako mlad momak, najizgled fin, i kažu ljudi, otvoreno kažu, svidio se ženama i gotovo. Odmah je primjer. Jer kad žene su rekle more, ljudi su začepili. I ovo ga i danas je u Njemačkoj, danas radi. E, ne znam da li bi ovdje bio žene za da, da je na dobi biti gođa. Dobro, malo uvoda, malo da se opustimo i da, da se večeras ozbiljimo. Imam prilično dosta vremena, ali mogu ja malo prije završiti da bi mogli ko hoće adres promijeniti, može još ašere ili dobu tako dalje. Evo ja ću gledat nasad da završim bar prije 5, 6, 10 minuta. Sinoć sam umagla i govorio pa smo snimali sa ovom kamerom i da ovo ode u svijet. Ja sam ovdje sliku skoro mudrike, u nas ima izreka, a nešto nećeš dobiti, kaže dobit ćeš o mudrikama. <laughs> znači neš nikad dobit E ja ne znam šta će ja večeras ovdje dobiti, dobit ćemo ako Bog da svi zajedno. Vidim ima vas dosta valja, sad narod sabrati valja sabrati djecu i narod da dođu u džamiju. večeras što ja ne uspijem kazati, evo da vam kažem. Kući kad dođete, ako imate moj TV ili telema kablovsku, u 9 sati dok čekate, ako vas interesuje kako je ko prošlo na izborima, od 9 do 10. Snimio sam u Sarajevu na, u studiju Igman emisiju o Hidži. Ono baš polako, ali sam sve ispričao. Pa možete ovako da se naslonite i da gledate i da uživate, da me ponovo slušate ako hoćete što večeras zaboravite što ja večeras ne kažem da kod kuće sa svojom porodicom na, TV, MTV, kako se zove, Igman televizija. Imate ovdje tu televiziju. Eto, možete me gledati i na televiziji. evo sad ovdje live uživo. Allah vas počasti i mene i vas da ovdje pokažemo nekoliko poruka hijđre. Šta je nama ovdje značajna hijđra? Da li će vam mene djeca, djeco? Ja radim sa djecom. 32 godine. Jednom kažu vođi na srudinu kaže vođa tebe se djeca nimalo ne boji. Kaže hođa valah, ni se djece ne bojim. <laughs> Tu djeca. I neka su ovi paketići, Zejdec snimio paketiće, e, tamo ovdje da, vidimo da ovdje hođa radi. Nisam ja glavni imam, ali evo otiće u svijet vođa kad ga ja pohvalim ovako preko ove tehnike YouTube-a i Facebooka da, se ovdje radi i džemalski odbor zajedno sa Efendijom. Ovo dvoje je važno. I džemalski odbor je važan. I Mutevelija, predsjednik džemalskog odbora. Ali vi ste ovdje sad cool, trend ovdje sve više turista dolazi, pa vjerujem u vas su džume posjećene koji u mene, u mene više strani ljudi nego moji. Ja imam 70% stranaca, 30% svoji. I to mi mnogo znači. I uvijek se pripremam za hutbu, za džumu, kod da sam negdje na teren. Pa i ovdje pretpostavljam da ima ljudi koji su došli na vikend da li zimi, da li ljeti. Zato vidimo da se mnogo lijepih stvari uradilo. Da ne kažem šta sam primijetio prije rata 91. kad smo ovdje dolazio. Prva poruka Hidžri. Koja je prva poruka Hidžri? Svi smo mi na neki način muhađeri. Stalno se mi selimo, a na kraju ćemo svi otići sa ovog i zato smo muhađeri svi jer idemo sa ovog I zato svi putujemo kroz ovaj tranzit koji se zove Dunjalog. I svi smo došli ovdje, kako sam rekao i sinoć. Kad neko, neko mi kaže, šut, ti došlo, ko ti si ovdje stvarno sjedio, oni je pa i ti si došao. Gdje si bio prije? Dok nisi bio na I otičeš. Allah kaže, ine ardi ja, ta i ja, pa moja zemlja je prostrana, pa me obožavajte. Pa ako ne vjeruješ negdje normalno se ponašati kao musliman, široko ti ispod neba. Pa je zato nas Pengamber podučio da moramo tražiti uslove života, da li bilo radi vjere ili radi dunjavka. Pa ima dinalička hijđra, a ima vjerska hijđra. Kad činiš hijđru radi vjere, da sačuvaš vjeru, ko to bude radio, bit će proživljen društvu Isa i Salama. Zapamtite ovaj hadis. Ko radi vjeri. Mi obično činimo hijđru radi dunjavka, gdje ti je lakše i bolje živiti. Ili odeš na ženevinu tamo, pa budeš postanar kod funkcije i ili praviš kuću tamo i tako dalje. Ali bez obzira nije zabranjena i ova Ali ko učini hijđru radi Allaha imat će veliku nagradu i bit će proživljen društvu jednog od najdobranijih pingambjera Isa veselom. E ja ne znam da li je među vama ikad iko hijđru učinio radi Allaha. Ovo što je u ratu bilo, što se sad dešava u svijetu na globalnom planu, to je pod prisilom ide se. Pa i mi smo mnogi morali u ratovome bježati. Znate šta je jedan kad je bježao od dole iz jednog mjesta? Sad kad bježiš, šta, nosit zlato, pare, su kad je jedan umom, vrati četiri, drugi, treći, kaže meni priča jedan. I kaže mi klanjamo džemat u kući i mi se sagili ovako na ruku, klanjamo, a dođe neko vitnu s vrata, kaže četnici. A kaže, naš otac nam bio imam, kaže, samo on sa ruke ovako, dico za mnom. Ježi, ježi u šumu. Paš ovaj dicu, šta imaš noć iskući, ako imaš šta nositi. A znate šta je ovaj čudak ponio, koji je bježao od četnika? Ponio kazan od rakije. To je teško, kada da to nosi? I njemu je to bilo najvažnije da ponese kazan od rakije. Mislim da pogledamo šta zlata, paraj i porece i bježi. I on je mislio, možda mu je to bilo i najskuplja stvar u kući. I valjala je to nositi hodala podaleko je, ima podosta iz drugog dole dijela i znate gdje je došao ovdje? U najpobožnije selo, gdje se nikad rakija nije pekla. Odmah ga natrali kad su ga vidjeli sa kazanom. A šta ga je Allah pomenuo? Opomenuo je da vidi onda taj kazan u tom selu ne vredi. Vredi kod njega, ili možda u njegovom selu, ali ne vredi ovdje. Pa je vrlo važno šta ti vrijedi. Mi ne znamo cijeniti vrijedne stvari. Pa nas hijđra uči kad već vidu činiš da znaš vrijednost nečega, zbog čega ideš, šta šponiš sa sobom. Ma Indekum jenfet, vama inda bak. Ono što je kod vas Allah kaže bezvrijedno, a ono što je kod Allaha je vrijedno. Pa da li mi tražimo ono što je kod Allaha ili ono što je kod ljudi? Kad je Osman dao, Hazreti Osman, sto tovara da je onaj, što sto tovara devini. Sve da Šta mislite sto tovara? To je šleper i više, ne on šleper povući. Pa kažu, ko će ti platiti, je onaj koji mora više od vas. Allah će Ali malo je osmana. Ali ovdje je problem ko vrednije to. Pa je zato Ebu Džehel. Znate kome dao nadiv? Nadimak taj. On se zvao kod mušrika Ebul Hike, Otac mudrosti. Ali ga je Pingamber nazvao ocem gluposti. Jer je on kod Pingambera bio simbol gluposti. Ali za njih je vrijedio kao najbolji čovjek. Pa znači jedna stvar u jednom selu nešto vrijedi, u drugom ne vrijedi. Ali trebali bi gledati ono što kod Allaha vrijedi. E kod Allaha vrijedi, evo ovo, što Allah voli, a to su njegove kuće, ove džamije, njemu pokornost i da nešto i radi njega uradimo. Pa ako treba nekad i hijđru da učinimo. Ja imam neki džematlija koji su do, do, od Derbente recimo došli i neće da se vrati. Kaže, ovdje nam je ljepše u ovdje imamo bolje uslove života, za, vjeru, za islam, za djecu i tako dalje. Iako je sad čitav svijet postao globalno selo, sad preko interneta smo se svi uvezali, čitav dunjalog. Sad je ovo spašavaš što imaš spašava. Spašava je svoju kuću što moraš spasiti. Zato, kažem ja Nenad kad sam rekao da za ovu svoju emisiju, inače, imamo računa nekada kazati djetu, ženi, evo ti 10 maraka, hajde plati, evo pročitaj, pogledaj ovo emisiju. Jer vidite sad, mnogi klanjači su zaraženi u kladionce. Redovno klanjaju. A idu, kockaju, ili u bingo ulažu pare, tamo ono, traže da nešto dobiju. Ili su probali droge, ko zna, ili su pošli u ili u i tako dalje. Pa kad skreniš kod ne treba, džabat onda sve para, đavati i metak. Zato bilo dobro da navikavamo i kroz ove paketiće ja svojoj djeci, svojoj djeci plaćam ovako kad proće ezan, kad mu ezine, platim im, da vole džamiju, jer vidim ja, ja im uvijek dijelim, svaki dan u mene djeca nešto džamiji dobiju, kad dođu u, džamiju da uči, u mekteb. Hoću da vole mekteb, da vole džamiju. Mene Allah dao pomogu, ali neka se, evo sam se do sad jedan roditelj sjetio, donio u bombona, kada vidim Efendija da dijeliš, da i od mene podijeli. A ja kontam neće li skontat bar ono djecu što dovodi kad vidi da svaki put dobiju da reknu evo i od mene kila bombona. De, de, Efendija podijeli najsevapnije djeci dati. A neko ne konta da je djemare za Pa i vi u svojoj kući nagovorite da zavole djeca. Ja imam jedno dijete, zove se Leo. Zamislite mu imena. On na sabah dolazi meni rani. Ja ga forsiram, ja ga stimulišim. Kad dijete zavoli, ono samo sebi alarm nabije. Sad na mobitel imate čitav Kur'an. Pitaš se mogu li ja u sa mobitelom? onda ne bih ni ja u zahod otići, ja vas mu sad u glavi. Sve oni sad imaju na mobitelu. Samo da hoće. Nema više, nije problem kako nešto naučiti. Samo kad shvate zašto. Kad ti znaš nešto zbog čega radiš, ti sve žrtvuješ. Jer znaš zbog čega to radiš. Danas je lako metode naći, Ima metoda, lako je djeca danas učiti. I super, šta? Mora birat koji će super. Nije problem način kako će djeca naučiti. Problem je djeca da zavoli. Lako je naučiti. Šta sve djeca danas ne znaju? Sve oni šeitanke znaju. Ja ovako moram, kad ja radim s djecom, pa e, e, e, Mladiću da šuti. Onda oni pogledaju na jednog, a imaš bezobrazni djeci. Gledaš ga minutu i onda dalje priča, smije se, a ne, ja još, ga gledaš, hoće. Nemoj bar da malo ono sluša, da, tu uđe u ovo. Jer zato šate djecu, nekde nek si mali. Ah, ne mora čak ni učiti. Da vidi kad kući dođu kako njima proradi ono sve, što da su snimali, ni ne znaju da su nas snimali. Njima je ušlo u glavu i etehijat, i šarti, i fatija, i sureta. Samo treba sva djecu da zavoli Mekteb. Nema modernog Mekteba, samo neko dođu Mekteb. I curice dolaze zavijene. Znači, ostaće taj ambijent Mekteba u njihovoj duši. Škola je škola. Mekteb i škola nije isto. Mekteb samo sama riječ ili džamija ima svoju dušu, a škola je nekaj školi. Ali može se naći vremena i za Mekteb. Da ostane nešto ovoj djeci u ovoj, avariji. Sve lako još dok su malo manja, kada narastu, jedan je rekao čak u jednom tam selu, je čalundri, da ne kažem. On ga potio goniti klanjati, kaže, babo, ja neću klanjati davine. Zamisli, kad se ono upaše u snak, pa ti kaže, neću klanjati. Šta smo? Nego radimo na ovome. Nema veze što se vi ovdje u mudrikama ili oni dole u travniku. Sad je internet i na selima, nema više razlike između sela i grada. Sad sva sela idu u grad na kavu. Iz najdaljenijih mjesta idu u grad na kabu. Nema više sila, ni aškovanja po selima, da se sjedi i pjeva i tako ne, sve je to prošlo. Ni svekra, ni svekru, ni dida, ni neni. Možeš ti se zvati didom, ali nema ko te pošti, ko te pita šta. Niko te ne pita ništa. Tati i djeca pitaju, kad narastu, odoši. Sam ti rekli ode, ili ti, ti ne rekli, ne daš da je oču, Ne znaš ni kad dođe. Ti zaspiš, on dođe kad dođe. Ovo govorim što mi je drago da vidimo djecu. Neko oni priča, meni sam malo i stvari koje me vi ne kada oni pričaju naš, ono, tutnji, tutnji. A ne ili meni na, ono, da ja, sam djecom navikao. Ja volim kad djeca ima u džami neki galame, kad nema nikako. Kad nema nikako, onda je pusta džamija. To je džungla. Kad neko kad smetaju djeca, kad je vidi, letaju, vakas, nakas. Ide neku rokaticu, ide u Bjelašnicu, gori, pa vidi. Gore nema žive duše. Imaju džamija, nema nikoga. Nekoliko staraca, tamo ne treba hođa djecu, u ni nema. Gdje ima djece, ima života. Pa neki galame, ali galame u džamiji. Vedi ga u džamiju da se izgalami. Nek se izgleda u džamiju. Da zavoli džamiju. I dadne mu paru koju, paš vidi kako će djete voliti kad mu budiš I ona je mati davala da klanja. Kad jedno pod jastokom djete uzmi. Pa bi djete uvijek kad mu prahne, pod mati ostavila. Jedno mati ošla u selo i nije ništa pod jastokom ostavila, A djete se prahnulo. I ona je klanjala, veli, idem ja uzeti, kad je došla, kad ja sam našla. I kaže, mama, ja ono uzeo, ja klanjao pa uzeo onaj slatkić nešto, tamo je ostavlja. Šta si, kaže, uzeo? <laughs> kaže, ono što, Bog ostavlja, ona je rekla, Bog daje. No šta si, kaže, uzeo? Jer ona nije ništa ostavila, kad je ona pripala, kad je ona tek pošla, i ona tek vjeruje sad Bogu da Bog daje, ona je dragala djetetu. Ali sad vidjela da Bog zbilja da je znači, djete nešto uzeo. I njoj ušla u glavu vidi kako Allah daje. Pa je nju Bog podučio treba vjerovat Bogu. Jedan je svaki dan dijelio i ja najveć meni se Allah vrati. Vjerovo da mu Allah vrati. Kaže, jedan kako tu pa fino, kada i ti dijeli. Kad je on sutra podijelio, najveće ništa nije dobio. <laughs> Kaže, u mene ne ide, kaže, ja nisam ništa dobio. E, kaže, znaš što ti ne ide, kaže on, kaže, što? Ti, kaže, testiraš Boga da vidiš hoće Bog vratiti. Ja vjerujem Bogu. Vidite koliko kolika je tu Ja vjerujem da će mi Allah vrata, ti ne vjeriš. Ti si testirao Boga, ne možeš se Bogom izigravati. Da ti vidiš hoće tebi Bog dati. Ko si ti Bog? Znači, hijđra nas uči jednom sistemu života. Da se mora promijeniti način života. Mora se znat ko pije, ko plaća. U se nije znalo. Kako su muslimani živjeli u Meki 13 godina dok su bili muslimani? Stajno se sastajali. Ako kažeš da javni, sudarega, Pa i ubistva, pa proganjanje, pa išli. Nisu imali mjesta gdje su okupljali. Kada pa kaže ovo je naše zborno mjesto. Ništa toga u Mekki nisu imali. Trebala je hijđra da u Medini imaju džamiju. Pa da se okuplja da imaju zajednicu. Znate šta je zajednica? Džemat je zajednica, islamska zajednica, država je zajednica, općina je zajednica. Treba nam zajednica da se zna, evo sad na izborima ko je prošao, ko vodi zajednicu. Pa kakvi su, takvi su, nek se zna ko vodi. Neki ne valja, samo neki ima, nek se zna ko je, ko Ko se pita, i u kući bi se trebalo, i u džamiji se hođa pita, u kući se trebao bi se čovjek pitati. Ako neće, se pita žena. I u Dido je se neka pitao. Dido je bio nekad visoki predstavnik. Šta Dido kaže? Jer u njega je sva zemlja bila na njemu i nema, o njemu se ovisilo. Ali sad niko nikoga ne prema. Zato nas više treba naučiti da, da slušamo, da imamo organizovan život, da se zna ko je ko. I to je to. Evo i ovdje vi kad imate hoće, šta da nemate hoće? Bilo ovoga, bilo svega. Da nema džemalskog odbora. Treba nam sisti. Kad ja ne slušam nikoga, pa kućeš. Mora se slušati. E da vam kažem, i lakše je slušati nego da ti zapovidaš. Jer kad slušaš, ništa glavom ne misliš. Valja voditi firmu. Vi mislite da je lako onima biznismenima. Kad je, ajde meni, valja 200, 100 ljudi voditi. Oni ne mogu spavati, nema pritisak, šećer, masnoća, sve je on sam sebe goni radi, on ustaje uspaka doba noću, on nema slobodnog dana. A ti misliš kako je dobro biti biznismen. Ali lakše je slušat kad ti platu, dobiješ baš te briga, ne propane firma, on je propao, ti sam traži drugo, drugo radno mjesto. I kad ti žena zapovjedi, često ovako kaže, kad, je riječ o slušanju, nek ona Bog odgovara. Nek ona Bog odgovara što ti je A ti njoj kad zapovjediš, bit ćeš pitan što si joj zapovjedio. Kaj ne mora me slušati, ne mora. Ko ti kaže da te mora slušat? Gdje si pročito da te žena mora slušat? Ne smijete samo u intimni odnosno odbiti. Zato će biti kažnjena, Ako ti neće kave ne mora. Neće ti kad spremiti, ne mora. Neće uštavu, ne mora. Samo ako te odbije u tako će biti kažnjena. I to je jedina zadaća. Jedina zadaća je žene da ne smije čovjek odbiti. A druga ako hoće, ako je čef, nek radi. I nek se čovjek sporazumi, kad je ona, kad je muzeo krave, kaže šta to ti muzeš krave, kaže i ona meni pomaže pras uđe, kaže šuti, dobro je. Sporazumili se, čovjek i žena, jeste. Dalje, stvarno ćemo, možeš i ođe sjest među njih pa da je malo, ne da mi ljute, nego nemam osjećaj, kao da mi svi zbori pričaju. Znam da ih pokušaš, ja znam šta su djeca radim ja s dicom, Mala djeca pa ne mereš ni tu havizat onaj. Ono, gubim osjećaj da, da sam slušan, kao da pričam u avu. Tako li izgleda? Znaš kad ti pričaš, a čovjek neki tamo dvuto kaže šta? Nije veze šta smo, ti si pričao. On